Awit, Kabanata 61 Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin, inyo pong pakinggan ang aking hinaing. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako, ako ay ingatan, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan matibay na muog laban sa kaaway. Sa inyo pong tolda, ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay. Sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako ng gayoy maligtas. Lahat kong pangako, O Diyos, iyong alam, at aba mong lingkod, tunay na binigyan ng mga pamana na iyong inilaan sa nagpaparangal sa iyong pangalan. Ang buhay ng hari sana'y pahabain, bayaang ang buhay niya'y patagalin. Pagahari niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay. Kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay. At kung magkagayon, kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw.